Хоч ми з вами не розлучаємося вже добру сотню днів, вас цікавить етнографія. Матрос кивнув. Етнографія і справді його дуже цікавила. Всі п'ять книжок, що їх він досі видав, так чи так стосувалися побуту і творчості різних народів і племен. Філ Марш був добре поінформований. А що? Матросові стало смішно. Фільмарш надто старанно добирав слова, мов би від матросової відповіді залежало бозна стільки. Інститут Майя Інків ще перед цим турне мені пропонував. Американець умисно зробив паузу, щоб радянський журналіст мав змогу оцінити наступні слова. Стати начальником однієї досить цікавої експедиції до індіанських племен які живуть у джунглях Амазонки. Тепер Філмарш навіть не глянув у Булатів бік, умів провадити розмову. Матрос усміхнувся і перепитав Амазонки? Він хотів надати своєму голосові найбайдужіших барв, та голос його зрадив. Американець не відповів. Звичайно, сказав він хвилини аж за дві. Я тоді і відмовився. Поспішав сюди, в Антарктиду. А як би зробили ви? Три місяці на льодовому континенті я ж не схибив? Ані скільки. Булат шугнув лижею в замет снігу і мало не дав сторчака. Антарктида чи Амазонка? Коли б у тому інституті спитали його він теж віддав би перевагу Антарктиді. Жодному журналістові, ще не випадало такого тривалого і незвичного турне. Досі Антарктида була для обраних. Начальника вони собі вже знайшли. Я сам їм порадив. Це мій давній приятель доктор Ялих. І вашої рекомендації буде досить, щоб він зарахував до групи і мене? Експедиція вже вирушила, відповів марш. Ми не збоженемо її і пристанемо до групи пізніше. Це не проблема у наш час. До того ж я лишився заступником начальника експедиції. Якщо ми за тиждень допливемо до острова Кергелен, а звідти літаком до Нової Зеландії, то за два дні я згоден, сказав Булат. Але в нас попереду ще дорога до Криголама. Філмарш, розуміюче посміхнувся. Радянський журналіст хитро нагадував йому про сьогоднішню сутичку. Сер, не хвилюйтеся. Коли сядемо на Криголам, усі наші полярні клопоти здадуться дрібними і не вартими уваги. То ви за? Звичайно, дуже радий за нас обох. Останні слова доктор Марш проказав без особливого ентузіазму. Настрій його враз підупав. І коли валка з невідомої причини спинилася, холодно кивнув матросові і рушив назустріч кет, яка здалеку махала йому рукою. Що там таке, Нансен? спитав матрос, підійшовши до каюра. Той поклав собак проти вчорашнього гренландські лайки здавалися дуже потомленими. На вузьких нартах височила гора речей, а каюр уважно обстежував збрую. Я ж тут і нічого не бачити, відповів каюр. А що каже містер начальник? Нансен почав обмацувати лапи собак. У деяких між пальцями понаростала крига, і він обережно її розминав. Постріляти собак, раптом захвилювався Нансен. Шкода собак. Булат його заспокоїв. Містер Марш говорив не про них. Він пропонував мені поїхати з ним в експедицію. Про собак навіть не йшлося. Можете бути спокійні. Капітан, постріляй собак, уточнив свою думку Нансен. Коли ми прийдемо на корабель, він скаже на корабель не треба собак. Собак гавкають.